Şu kitap bir häkim, bir, ýöne fakat bir kökdüşme dä. Her zady hikmetli diýip aýtdy. Muhsin adamlardan çürim, başga bir ýerde mu'min adamlardan çürim, muttagi, Hudaýdan çekinip, Hudaýdan gorkýan adamlardan çürim hidaýat diýdi. Şolardan çürim rahmetdi diýip aýtdy. Muhsin adamlardan çürim rahmet diýdi. Muhsinler-de kim diýdi? Ol adamlar ýeke namaz okaýýala, Ol adamlar ýeke zekat berýärler, derhal ýeke kyýamata ynanyp durlar. Hemme işler ýeke etýärler, näme kyýamata ynanyp duran hallaryna etýän adamlar diýip aýtdy. Hop, şu adamlar hidayetdedir. Hop, şu adamlar näme hoşbahtdyrlar diýip aýtdy. Ondan soňra başga bir guruh aýtdy bize. Bir guruhda bar diýdi, bazı adamlar diýdi, Bir bihuda sözleri, bir derdi degmeýän kepleri, işim ýok bir teleke gürrüňleri Hakdan saklaýyn zatla. Indi aýdym-sazdyr, biderek bir teleke gürrüňledir, bihuda bir tükärleň agzynda bir şäbneşineredir, zatladyr, Hakyň ýolundan saklaýyn gürrüňleri satyn alýara diýdi. Ol-da, Hak ýolunda näme etýäle, masgara tutýäle diýip aýtdy. Hak ýoluny masgara etýäle. Olar bilmän bir işler etýäle diýip aýtdy özünde. Hop, ol adamlara bir muhin azap bar diýdi. Muhin diýeni ýaňky Hak ýoluny masgara etjiler ýalyk, özleri-de masgara boljaklar kyýamatda diýip, muhin azap bar diýip aýtýar. Hop, Allahyň Aýatyny yzyna düşmäni o teleke sözleňki yzyna düşdi. Allahyň aýaty okulanda-da gaçýarlar bular ýüz öwürip. Özlerini uly saýyp ýüz öwürip gaçýarlar. Aý bu agammandalyň zatlary diýip Kurana dagy şeýtirip gaçýarlar. Eýne meselem şony eşitmeýänýak, eýne gulagy agyrýanok, bir kerlik barýanok gulagynda. Ol adamlara bir dert berýän azap bilen wada ber, beşarat ber diýip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala şeý diýip aýtdy. Hop, indi ýöne bu aýada. Inne diýeni arap dilinde hetmen, hökmän diýdigi. Hä, inne bitähkyk, hökmän ellezine ol adamlar ki âmenû, iman getirdiler, we amilussâlihâti, iman getirip-de durmadylar, ýagşy işler etdiler, salyh işler etdiler, lehum jennâtun-naîm, olar üçin bir Wada wepa etmesizlik ýokdur. We huwel azizul hakim. Allahu tebarek we taala azizdir, hakimdir. Aziz diýeni her zatdan uly, hiç bir zada baş egmeýär, hiç bir zatdan basylmaýar, ýeňilmeýär. Hakim diýende hemme etýän işlerinde hikmetli. Bir däne işi ýöne kök düşme onýanok bir de. Iki guruh adamy tanatýar Allah taala bize. Iki guruh adam bar. O iki guruh adam bir guruhy şu Kurany hidaýat diýip, özlerine ýol kökezin tutup, rehber tutup, şuň yzyna düşüp gitýärler. Bir guruhy-da bar, Kurandan gaçyp, tereke gürrüňler, bir bihuda sözler, bir derde degmeýän sözler, şu zatlaryň yzyna düşüp gitýärler. Ýöne iki guruh adamlar. Iki guruh adamlaryň bir guruhy şu dünýäde bir azajyk Azajyk lezzet alanda hoş bolýar. Bir azajyk lezzetden çürim hemme omruny, ýagny iň gymmatly zady ki omry bolsun şony telep etýäler. O bir güruhy bar, şu dünýäniki hiç bir arzeşi ýok, muny ahyratdan çürim telep etýäler. Bir azajyk lezzet, lezzeti-de özüňiz bilýäňiz. Hatdagal omruňyzda bir gezek siz her gaýsyňyz tejribe edip görendiriňiz. Dünýäň lezzetleri azajyk muzakkaty, Yzyndan-da bir peşimany getirýär. Sen, meselem, bir azajyk lezzet alýaň, bir işi etýäň, meselem, telekeý iş etýäň. Telekeý iş edeňde bir azajyk lezzet alýaň, ýöne yzyndan sen peşimany gelýär. Seni bir peşimanyýa salýar bi. Ýöne o guruhyke Allahy söýdüle, Allahyň ýoluna girdile, Allahyň Kuranyny özlerine rehber etdile, o guruh näme? Hiç bir tükenmez bir lezzete ýetişjekler. Lezzet-de däl, saadat, hoşbahtyýe ýetişjekler. Şol her lezzetiň yzyndan bir nedamet, peşimani bar diýdik. Iki güruhy Allah Tagala bize aýtýar. Bir güruh bar, hemişe bihuda gürrüňleriň yzynda gezýär, Hemişe aýdym-saz bilen gezip we hemişe Kuran bilen zat bilen käbir alagasy ýok, şu zatlardan habary ýok, şeýtdirip şom bilen hoş bolup, şom bilen lezzet alyp, özi bir mowakgaty lezzet bilen gezip we bir jeleselerde, mänewi jeleselerde şereket edeýin diýmeýär, başarsa Kurandan gaçýar, beýleki bir bihuda sözleň yzyna düşýär, ol-a şeýtdirip zindigi edip, böle. Olar fakat şu dünýäni görüp, şu dünýäň zahyryna aldanyp, şu dünýäň yzyna düşüp gezýärler. O bir guruh bar, olar ýaňky zatlary özlerine haram etýärler. Bihuda sözleri özlerine haram. Aý, tükanyň agzynda oturman özüne haram, özüni öýde saklaýar. O öýde saklaýar. Ýaňky guruhy ki özüni o zatlar bilen aldap gezip ýördi, olar bulary masgara etýär. Siz diýe özüňiz zyndany edipdiriňiz diýe. Siz diýe dünýäň lezzetlerini özüňize haram edipdiriňiz. Siz zyndany, siz bir agapmande, siz bir hoşkzehin şeý diýmä durýala. Siz bir o bir Gurune Hejerde ýaşap ýören adammy diýip aýtýala bulara. Näme siz dünýäň näjüri lezzetleri o behtarin jedid ahenkli çykypdyr, albomly çykypdyr. Sen ony eşdeňak, sen ony meselem işiň ýok diýip şeý diýip aýtýala bulara. Indi siz özüňiz oturyň mugaýese ediň şu iki guruhy. Biri bir dünýäni intihap edipdir, haçan ölüp gitjegi belli dä, haçan şu dünýäde haçan öljegi belli dä. Şu dünýäň lezzeti-de faqat ölinçäň bar. Faqat bir ölinçäň bar. Bir adam şaýat dünýäni üýşürsin, dünýäň tamam lezzetlerini alsyn, ölenine kesildi tamam boldy lezzetleri. Indi oňa bir lezzeti ýok tada. Öldüň, ölüm näme etdi seni, dünýäň lezzetlerini kesdi. Hop bir adam bir gyrakda durdy. Bir güruh bar, näme etdi özüni bu dünýäň gyýdynda goýmady. Bu dünýäde men iýmeden çürim dünýä gelipdirin diýmedi. Men ýaşaýan iýmeden çürimde diýmedi, iýen ýaşamadan çürimde diýmedi. Gelni näme etdi? Men ýaşaýan Hudaýymy tanyp, Hudaýymyň ýolunda gezmeden çürim diýip aýtdy. Bu guruh azajyk muwakkaty zada razy bolmady. Bu guruh gelni ebedi zada göz tikdi. Ebedi zat zewal, tükenmek ýok oňa. Şu iki guruhy Allatagala bize Kuranyň hemme ýerinde tandyp gitýär. Hemme ýerinde bize şu iki guruhdan gürrüň etýär. Ýagny, külli ynsanlyk tury taryhda owwel adamdan ta ahyr kyýamata çenli sen hesap et, şu iki guruh näme etýär? Hemişe jeňde bir-biri bilen. Hemişe ynsanlyk şu iki guruha taksym bolup bölüp. Aslynda bir oň bir taryhda meselem munýanak bir guruh bendi bolmaýan wagty ýok. Hemişe bar zat bu gürrüň. Ýagny muny şu gün tapylyp ýa meselem düýn tapylyp ertir tükenýän gürrüň däl bula. Ellezine ol adamlar eke, âmenû, iman getirdiler Hudaýa, we amilussalihati, ýagşy işler etdiler. Bu taýda näme diýdi? Âmenû we amilussalihati. Hikmet näme? Näme diýip âmenû diýip goýmady, amilussalihat diýip aýtdy ştada? Iman getirip, Men ýöne fakat imanym bar diýip, hiç bir ýöne yslamyň reňgini almany, ne namaz okyp, ne araza tutup, ne bir etmeli işleri, wajybaty berip, ne haramdan gaçyp, ýöne fakat bir men musulman diýip gezip ýörmeklikden peýda çykmaýar. Allahu tebarek we taala Sure Ankebutyň awwalynda aýtýar. Hä insalla aýa güman etýemi? Aýa güman etýemi? Fakat men iman getirdim diýip-de, özbaşyna aýyn tamam boldy sen behişdi diýip-de şeýtdirip kabul goýberlermika diýemi? Insan imtihan edilmäni, azmaýyş edilmäni, amel islenilmäni fakat iman bilen ýöne şon bilen behişde sallarmyka diýip güman etýemi? Gezer, girer. Ynsan La ilahe illallah diýenden soňram behişde girýär diýýär Pygamber aleyhisselam. Ýöne nähili onuň girmeklik? E, mustagym girmekmi? Ýa-da kän bir zilletleri, harylary, hegaretleri çekip ondan soňram girmekmi? La ilahe illallah diýen girer behişde, jähennemde ebedi galmaýar, ýöne azabyny çekip girýär. Ýaňky etmeli işleri etmäni, terk etmeli işleri terk etmese, azabyny çekýär jähennemde. Ondan soňram girýär behişde. Sen mustagym Hudaýyňy razy edip behişde girmeklik bilen, äwwel bir Hudaýyňy narazy edip, özüňden gazaba gereftar bolup, ondan soňram behişde girmeklik deň bolarmy? Hiç wagtda bula ikisi deň bolmaýarlar. Allahu tebarek we taala aýtdy, Ellezine amenu we amilus salihati. Ol adamlar ki iman getirip, ameli salih etdiler. Ol adamlar ki özlerini haram sözden sakladylar. Haram sözler eşitmekden sakladylar. Haram gözlemekden özlerini sakladylar. Haram işlerden sakladylar. Haram zady iýmekden sakladylar özlerini. Ynsanyň galbynyň üç däne hessi penjarasy bar. Üç däne hessi penjarasy bar. Hessi penjaralar näme? Ynsanyň gulagy, gözi, agzy. Şu üç zat ynsanyň galbynyň penjarasy. Sen şu wagt tomusyň güni biziň obalarymyzda ajap bir mesal görýäňok, bar tozan ösýär. Şu obalarda tozan ösýär. Hop, tozan ösende tomusyň güni penjarany açyp goýsaň, öýüň näjüre bolar içi? Sen her haçan gelip-de, şu penjagylary baglasaň, ýöne baglamak diýen hemişe gözüňi ýumyp-da, gulagyňa bir pamyk tykyp gelme däl. Baglamak diýeni filter etmek. Gowy zatlary geçirýäň, a meselem, öňüne şişe goýýaň, şişeden nur geçýär, ýöne tozan geçmeýär. Öňüňe nur gerek, tozan ýöne zyýan. Nur geçýär, tozan geçmeýär. Filter goýmaly öňüne. Hä, gözüň öwüne geçýäň, haramy gözlemeýäň. Gulagyň öwüne geçýäň, haram zady eşitmeýäň. Agzyň öwüne geçýäň, haramy keplemeýäňdem, haramy iýmeýäňdem. Ne daşaryk haram zat çykarýaň, ne içerik haram zat salýaň. Agzyň filterde şi. Ýani ynsan şu üç däne penjarany saklandan soňra Allahyň Tejelligahyny arassa saklaýar. Alla, Ýer bilen asman meni sygdyrmady, musulman bendämiň ýüregi meni sygdyrdy diýýär. Ýagny musulman bendäň jaýga ýüregi Allahyň jaýgahy. Allahyň gözleýän ýeri. Sen hem çenänikä günde bir hoş diýipläp bir milletiň öňünde bir owadan gyýafa bilen çykýaň, Allahyň gözlejek ýerinde bir owadanlamaly. Fakat ýöne merdumuň gözlejek ýerini owadanlap, şon bilen ýaşamaly däl. Hä, ol fakat merdumyň gözlemekli dünýäde galýar. Merdum dünýäde görýär, ajap bir hoştüýbi adam, ajap bir owadan adam diýýär. Ýöne kyýamatda saňa mundan çörek çykmaýar. Saňa çörek Hudaýyň gözläpdi, ajap bir bendämiň ýüregi bar diýip aýdanda çykýar. Hä, şu tap. Zähmet çekmeli, ştap, talaş etmeli, ýüregi arassalajak bolmaly. Zahir, gerek, zahire ýetişmeli, bir musulman adam arassa bolmaly, Pygamber aleyhisselam öz buýruklaryndan, Ennezafetu minel iman, nezafet imandyndyr diýýär, arassa boluň geziň diýýär. Ýöne, asyl möhüm, sen hemme talaşyňy zahirden çürim goýmaly däl. Hemme talaşyň ýürekden çürim bolmaly. Eger Hudaýyň diýenini etmäýin diýse-de etýä. Ýagny sen halal iýeňde soňram, ruzyň, ryzkyň halal ýerden çykaryp iýeňde soňram, hanabadaňa halal ýerden bereňde soňram, eger Hudaýyň diýenini etmäýin diýseň-de etýäň. Haramdan çykaryp haram iýeňde soňram, Hudaýyň diýenini edeýin diýseň-de başarmaýaň. Ýagny bir adam şaýat ýüreginden islenmesin günä etmekligi, ýöne onda-da günähe mürtekep bolýar. Näme diýip? Ýagny eti gany haramdan bitdi, haramdan biten zat halala garşy gitmeýär. Sen şuny zorlap-da äkitjek bol, gitmeýär. Ynsanyň nebsi ýüregine galyp bolandan soňra, nebs diýeni bir jedelkeş eşek ýanak. Eýýe bir jedelkeş eşek, o jedelkeş eşege sen wur, sew, ýen çer iş et, seň diýeniňi etmeýä o. Ony fakat sen zor bilen ýola getirmeli. Zory-da näme? Iýmitini kemmeli, ýüküni edap etmeli. Iýmitini kemjek bolan näme etmeli? Ýaňky şehwetleriň öwüne geçmeli, az iýmeli, az ýatmaly, az keplemeli we namazyň, arazaň zadyň köpeltmeli. Şun bilen ynsan nebsini ýola getirip, ýaňky ýüregini azat edip bilýär nebsiň elinden. Ynsanlar iki guruh bolýar. Bir guruhy haram ýola gitýär. Aýdyma kän geçen jelesede degdik, bu jelesede kän agzaýak aýdymyň gürrüňini, sazyň gürrüňini. Aýdym-sazyň gürrüňi şundan çürim biderek diýip, aýdym-saz adamyň ýüregini garaltýar, ýaňky haram eşitmegi haram bolan zatlardan. Eşitmegi haram bolan zatlar seň gulagyňdan girýär dogruja ýüregiňe aşgabdan etýär ýüregiňi garaltýar ýüregiňi zobalydam bolýar ýürek şon bilen ýürek afsordagi tapýar ýürek enzewa tapýar ensanyň ruhy ýadaýar ensanyň ruhy hemişe hasta bolýar hiç wagtda bir neşaty bolmaýar aramyýşi bolmaýar gaýgyda bolýar biziň şu wagt amary hotkoşymyz nojawanlaň arasynda köpelip dur näme diýip Şony eşdiberse, eşdiberse, eşdiberse, gulagyna giriber-de, ahyr ýüreginde äser goýýar. Ýüreginde äser goýup-da, ýaňky emele garşyn gitýär. Şoň üstünde kän oglanlar şu wagt danyşamyzda, nojawany ýaşlarda gelip hotkoşi etýärler. Ýa hotkoşi etmese-de şoňa pikir etýärler. Ýa dünýäden ýadagly. Hiç bir hedefi ýok. Dünýäde hiç bir aslan bir hedef ýok. Şu wagt biz şu nojawanlar bilen diniň mowzedinde gürrüň etjek bolsak nirden girmeli? Ehsasy nyýaz etmese, şoňa garşyň gitmeýär. Hem men bir zada ehtiýajym barlygyny pikir etmesem, şuňa ehtiýajym bardyr diýip öz ýanymda şu göwnüme gelmese gitmeýän şoňa garşyn. Hä hiç bir adam-da etmeýär muny. Ensan şu dine ehtiýajy barlygyny bilmese şoňa garşyn gitmeýär. Hatmen näme bir dine ehtiýajy barlygyny bilmeli. Täke näme şoňa garşyn gitsin. Hop biziň nowjawanlarymyz Mänewiýatynyň üstünde, ýanka Kuran eşitdirmeli kişikliginden, ýanka şu ähkamy dinini öwredip durmaly, ýanka şu wagyzlary zatlar eşitdirip durmaly. Şony eşitdirmän, oň ýerine eline bir tablet alyp berdi, bir guşy alyp berdi, içinde ahenkden doldurdy, bar ogul geziberdi şon bilen diýdi. Ýanky ahenk näme etdi? O ýanky gürrüňe saldy. O minan nasi men ýeşteri lehwel hadise saldy olary. Bir adam red etdi, olar ki, mesrafgera boldyla, fagat mesrafyň yzynda fikrinde, Mutalaa edeýin, men bir pişrafty ilmi edeýin, men bir zady özümden täze zady bejereýin, özümden bir yhtira edeýin, özümden bir zady jamaa peýda goýaýyn, o fikirle ýok oň kellesinde. Oň kellesini biljek bolsaň, jumga gün penşenbe gün şu çapar guýma bilen kümmeziň bäşindäki parky göramaly. Ýagny biziň jamiämiziň pikri şu boldy fagat. Fagat hoşgüzerani, fagat tefrih, fagat ýöne düze çykmaklyk, hiç bir namaz bilen, täret bilen, araza bilen, Kuran bilen, hidaýat bilen hiç alagasy ýok, irtibaty ýok, ýöne fagat bir gezip ýören millet bolduk. Ýöne atyl-obatyl gezip ýören bir millet bolduk. Hiç bir şu ýol maňa gerekdir, Kuran maňa gerekdir, ahyreti badyr, hesap kitaby badyr diýen zat pikir kellämizden geçmeýän millet bolduk. Hemmesinde näme etdi? Dünýäň lezzetlerine çümmeklik. Ýaňky Kurany eşitmesizlik, Kurandan gaçmaklyk. Kän adamlar jumgadan gaçjak bolup, obaradan çykyp gidýärler. Hökümetden, şäherden çykyp gidýärler. Näme diýip, juma namaz kyn bolýar. Juma namaz okuyma kyn. Şondan üçin jumgaň wagtyna köpläp şo wagtda şäherden çykyp gidýärler. Juma boýnumyza wajyp bolmasyn diýip. Kän adamlar meselem Bir ýol, lezzet, kutah mutdet. Bir lezzet adam ölende tamam bolup gitýär. Indi bir adam galýarow Hudaýy. Hudaýynyň huzurynda jogap bermeli bolýar bir adam. Allatagala ensandan beren malynyň Hesabyny soraşy ýanak, beren wagtynyň-da hesabyny sorajak. Eý bendäm, saňa wagt berdim. Iň erzeşli zat dünýäde saňa wagt berdim. Şo wagtdan näcirä istifada etdiň? Nirä sarp etdiň? A ýa meň kelamymy, meň ýolumy eşitmeden çürim sarp etdiňmi? Ýa bihuda sözlerden çürim sarp etdiňmi? Bihuda zatlardan çürim telef etdiňmi? Allahu tebarek we taala şindi hesabyny bizden sorajak. Wa amilu salihati şu adamla ýaňky telekelege garşy gitmäni ýagşy işler etýäler, gowy işler etýäler. Lehum jennatun naim. Olara bir nygmat behiştleri bar. Nygmat behiştleri bar. Behiştiň Peygamber Aleyhissalatu vesselamyň aýşyna görä bir gamçyň durjak ýeri behiştde kullu dünýä bilen dünýä içindäki zatdan erzişkän diýip aýtýar. Yani Birje gamçyň durjak ýeri, gamçyň durjak ýeri bir otuz sant inçejik bir zat diýe tut sen. Otuz sant bir ýer. Şoň durjak ýeri dünýä bilen dünýäň içindäki tamam zatlardan erzeşi kän. Ýagny, aýa biz erzeşi ýokmy? Şu dünýäň lezzetlerini goýup, sagat şoňa pikir edeýli. Şu dünýäde men gulagymy baglaýyn ýaňky haramzatlary eşitmeklige, gözümi ýumaýyn haramzatlary gözlemeklige, agyzymy-da saklaýyn haram kepläp haram iýmeklikden, şuňa sagat şujagaz häkde men özümi sagat kontrol edip gezmeli. Dükder maňa aýdypdyr, Hä, bir merize aýt diýe sen diýe, gandyň bar, diabetiň bar diýe. Diabetiň bar. Sen gan diýseň, süýji zat iýseň, diabetiň galýar, sen ölýäň, kör bolýaň. Hulasa bedeniň bir ýerini kesmeli bolýar, ölmeli bolýaň. Saňa periz berýär, şu periziňi sakla diýýär. Saklamasaň hatar işiň diýýär. Hop, şu zada arzeşi bar, men bir azajyk gan diýjek diýip, azajyk halwa iýjek diýip, azajyk bir süýji zat iýjek diýip, öz bedenimden, janymdan bolaýyn. Perizimi saklaryn-a gorkamda soňra. Ýaňka men pikir ederin, akybetyna pikir ederin. Ynsan bir azajyk dünýäň süýjüliginden çürin, o ýüzde ebedi özüni heläk etmeli-dä. Bir azajyk halwadan çürin, dünýäň süýjüsinden çürin, ahyratyňy zaýlamaly-dä. Şulara Allah Tagala bigaýry ylm, ylymsyz bilmän etdi diýýär. Eger bilse diýýär, wagtyň arzyşyny biler, ahyratyndan çürim zähmet çeker diýip Allah Tebaraka Taala şeý diýip aýdypdyr bize. Halidine fiha ol adamlar behiştde hemişeki jawdan boljak. Hop, halidin boljak bolsaň, hemişeki boljak bolsaň, adam äwel jähennemdäkileriň halyny aýdaýly. Jähennemdäkileriň haly şu diýýär Allah Tagala. Her syriki azap berilip, bedeniniň jeldi, bedeniniň hamy soýulyp, hamy darganda, biz täze bir ham bererik muňa. Bedeniniň hamyny täzelärik diýýär. Näme diýip, şu azaby öwrenişmesin. Zor şu azap täze bolup dursun şuňa. Her syry hamyny täzeleýek diýýär, azap täze bolup dursun, azaby öwrenişmesin bedeni. Jähennemdäkileň haly şu bolup durka, behiştdäkili indi nygmata öwrenişseler halidin bolmaýala. Halidin boljak bolsa öwrenişmelä. Allatagala, Men bendelerimden üçin bir nygmatlary taýýarlap goýdum diýýä, bir hadisde gelýä, Bir nygmatlar ýeke hiç bir gözi şony görenak. Hiç bir gulagy şony eşdenak. Hiç bir ýürege, zehne hutur edenak şu wagta çenli. Ýagny ynsan hiç gözi bilen görmedik nygmaty, gulagy bilen eşitmedik nygmatlary, zehinde-de hutur etmedik, aslan şol ýalak bir nygmat zehinde gelmeýär adamyň. Şol ýalak bir nygmatlary ýa-ha behişde taýýarlap goýdum diýýär. Hop, behişde taýýarlap goýan nygmatyna göz öwrenişse, bi jabydarlyk bolmaýar. Adam, meselem, sen Bir jeňňellikde ýaşaýan bolsaň. Jeňňeli biz meselem gidip jeňňeli göresimiz gelýär. Näme diýip bir ýaşyllyk hemme ýer bir owadanlyk göresiň gelýär adam. Ýöne şu jeňňeliň içinde git desem kyrk gün ýaşa elli gün ýaşa gözüň öwrenişýär. Ýadaýaň indi. Hop ondan soňram sen sähra gelip ýaşasyň gelýär. Sähra gelip ýaşaňda-da ýene bir mutdat ýaşaýaň gözüň öwrenişýär ýadaýaň. Behiştde nygmatlary gözüň öwrenişip ýadamaklyk diýen zat ýok. Nygmatly täzelenip, rüşt edip dur, köpelip dur öňküden beter. Ýagny hiç bir gözüň görmedik nygmatlary günbe-gün artýar. Gulagyň eşitmedik nygmatlary artýar. Zehne hutur etmedik nygmatlar, hatda behiştiň içinde göz görmedik, gulak eşitmedik, zehne gelmedik nygmatlar edafa bolýar. Senemi ýaňky bendege öwrenişmesin, gözi öwrenişip ýadamasyn. Ynsan Allatagala şun ýanak bir beşaratlar berýär. Kimlerden çürim? Iman getirip, ýagşy amel eden adam. Iman getirip, özüni bir azajyk forsat, şu dünýäň bir azajyk ýaşaýşynda özüni kontrol eden adamlar. Ýaňky perizlerini saklan adamlar. Şu adamlardan üçin Allatagala şu nygmatlary goýdum diýip. Wadallahi hakka. Allahyň wadasy hakdyr. Käbir wagtlar biz wada berýär. Wadany üstünde duraýyn-da diýen, ýöne bir şaraýat köp gelýär durup bilmeýän. Bir mejburyýet, bir kynçylyk, bir zat köp gelýär, hulaha wadany durup bilmeýän. Hop, insan wadasy käbir wagtlar Wepa edip bilmeli wada. Daraýt pygamber salam aýdypdyr, Üç zat munafygyň sypatydyr diýipdir. Her biri dykgat ediň. Üç zat munafygyň sypaty. Keplänini allar. Munafyk adam kepledi allaýandyr. Wada berenini halaf eder. Wadaň üstünde durmar. Ol mejburyýet bilen däl muňky. Wada berýär, özi ähmiýet bermeýär wadasyna. Ynananda hyýanat eder. Amanat bereňde hyýanat eder. Şu üç zat her kimde tapylsa diýip ýaňsa mynafygyň sypatydyr diýip musulmanda tapylmasynmy diýip aýtýar. Hä wädede durmak möhüm. Ýöne käte ynsanyň meselem wädesi bolmaýar. Şonuň üçin hem her haçan birine wäde bereňizde bir inşallah diýiň yzyndan. Pygamber Aleyhissalatu wesselam müşrikler bir soal soraýarlar, ýahudylar bir soal soraýarlar. Näçe muddetlap? Ondan soňram şuny iberýä, Her haçan bir işi ertir ederin diýseň, yzyndan bir inşallah diý-de aýt diýýär Allah Tagala. Wädäňde inşallah diýseň, ýalançy bolmaýaň, bergili bolmaýaň. Ertäki gün Allah islese bararyn, islemese men barmaryn, bagyşla diýip şeý diýip aýtýaň. Hiç wagtda gat'i aýtma. Hiç bir adam bilmeýär bäş dagyga mundanam soňram, bäş saniýe mundan soňram diri boljagyny, bolmajagyny. Bu nobatda bir jarýan-da bar, ony men şu wagt bilmeýän, wagtymyz ejaza berermi taryp etmäge ýa ejaza bermermi? Ony ýöne bu wagt aýdyp bermär üçin wagt kän aljak o jarýany aýtjak bolsa. Bir wagtda Bir adam zenanasy näme iş etse bi hezil eşdenleriňiz näme iş etse inşallah diýen bolmaly näme keplese inşallah näme wada berse inşallah we bir adam zenasy zol käýýen bolmaly näme sen dol inşallah diýip böň sen bir menne ýadaýan daşyňdan zol inşallah zol inşallah diýip otyň hop ahyr bir wagtda bi Bu adam hiç wagtda inşallah diýmeýär özi. Diýlende-de gyn bolýar. Hä, bu adam bir wagtda daşaryk çykýar gitýär. Daşaryk çykyp gidende bir ýerde bir ogryň yzynda gezip böyle. E, bu jarýany her jürä tarif edendirler. Bir ogryň yzynda gezip böyle, ogry bir ýere şu kuşanyň içine sümüp gitýär, ogry şu mukadyp muny tutup akdyr, öbürnäni salýarlar. Zyndana salýala näçe wagtlap mun zyndanda saklaýala ahyry asty ogul tutulyp asty ogulyny getirýala mun azat edip goýberýala bu adam zenanasyna men agşama çellin ogullyk gererin diýip gaýdan adam be indi näçe aýlap zyndana girdi şonda gapyň agzyna geldi gapyny kakýa zenanasy kim aý inşallah adamyň diýip O pahyr indi gorkdy. Indi näme, inşallah diýmeseň, o gözüň gorkmaly bolýar o tada. Pygamber aleyhissalama Allah tagala näme etdi? Inşallah diý diýdi. Inşallah diýmänseň, näçe wagtlap wahyý gat boldy. Näçe wagtlap wahyý gelmedi. Ýajuj we Majuj şu wagta çenli çykyp bilmän duranlygynyň delili näme, yllaty näme? Inşallah diýmeýele. Çykmaly wagtlary ýetende inşallany agyzlaryna oklajak şu inşallany diýenlerinde ertire çenli şu gazan halatlarynda durjak bir pil bolupda çykjaklar külli jahana ýajujy majuj ýaýrajaklar kyýamatyň on däne ulakan alamatynyň biri fakat bir inşallany üstünde şolar şu wagta çenli kyýamata çenli durmaly şu setde ahynyň arkasynda Wada bereňizde inşallah diýiň. Allahu tebarek we taalaň wadasy hak. Mün ýanak bir gereftary Allaha kok gelmeýä. Ýa biri gelip Allahyň öwüne many bolup bilmeýä. Sen bir işi etme, aý ýeri ýoldaş gideýin diýip on ýanak zat ýok Allada. Tamamy alem Allahyň eradasy bilen gymyldaýa. Allahyň ejazasy bilen gymyldaýa. Allahu tebarek we taala wadasynda bir takallus eder ýanak bir zat ýok. Ýa bir öwüne geçip biljek many ýok. Wada-da hak. Wadasiniň üstünde hylaf ýok. Alla saňa näme wada berdi? Eger diýdi, tereke gezseň, onda azap bilen buş diýen diýdi. Eger dogry gezseň, iman getirip dogry amel etseň, onda seni behişt bilen buş diýen hemişeki jawydan bolan behişt diýip aýtdy. Ha şu wada şu. Allaha ehtiýajy ba. Aziz şu manada. Aziz güýçli. Aziz sen eger şu Allahyň ýolunda ýöreýeňde hisapdan gorkma. Şu Allahyň diýenini edeňde soňram hisapdan gorkma. Allahyň diýenini etmeseň Onda hemişe seň ýüregiňde bir gorky bardyr. Bir adam zendegisinde hemişe hak bilen ýörüse, hemişe dogry işler etse, dogry emel etse, ýüreginde hiç wagtda gorky bolmar. Hiç wagtda gaýgy bolmar. Ýöne bir adamyň gybatyny etýämi, Hemişe gaýgyda. Birden de men tutulamaýyn, birden günä etdukam üstümden biri gelalmasyn. Mynafyklar hemişe ýyldyrym çakanda gorkýammyşdyklar. Göň gümmürdände gorkýammyşdyklar. Näme diýip, şol özleri dogry gezenak ýüreginde bir terekelik bar, üstünden azap inermika diýip gorkyp durlar bular. Bir adam dogry gezmese, hemişe ýüreginde gorky-gaýgy bar. Ýöne bir adam Hak ýolunda gezip, dogry gezenden soňra, Allatagalaň perişdeleri asmandan ýere inýärler, biz görmesek-de, Eý, musulmanlar, gorkmaň, gaýgy etmäň, Hudaý siz bilendir. Gorkmaň, gaýgy etmäň diýip, şeý diýip aýtýarlar. Ýagny ynsanyň ýüregi hemişe aramyşda bolýar. Hak bilen ýörýän adam hiç wagtda mahkum bolmaýar. Bir adam etýän işlerinde hak ýolda ýörüse, dogruja işlerini etse, mäsulyýetlerini dogry ýerine ýetirse, hiç wagtda mähkum bolmaýar. Şony mähkum eder ýanok, muň aleýhinde bir delili ýok. Pes insana möhüm zat, insan dünýäde arameçde ýaşajak bolsa, şu hak ýolunda gezmeli. Şu Allahyň wädesiniň yzynda gezmeli. Al-Hakim her işi keti hikmetli. Musulmana gereftary getirýärmi hökmätli? Näme eden üçin musulman derejesini artdyrjak bolýar? Hä Ad-dunýa sijnul mu'min. Dünýä musulman adamyň zyndany. Bu taýda sen özüňi zyndan etmeli dünýäni. Ynsan zyndana düşende zyndandan çykasy gelýär. Zyndan çykyp Ha behişde garşyň gidesi gelýär-de. Zyndana girenden soňram behişde garşyň gidesi gelýär. Ozam dünýäde musulman bolup dogruja ýaşasa, ynsan hemişe näme, şo behişde garşyň höweslenip du. Dünýäni özüne zyndan etse. Dünýäni äp berip gitmek aňsat bolýar. Ýöne bir adam Wa jennetul kafir diýip aýtýar Allah Taala. Kafir onda behişdidir diýýär dünýä diýýär. Faqat dünýä mukady, dünýäde hoş geçirýär. Kafirin behiştidir, adam behişti at berip, jahanneme zynnana garşyn gidesi gelmeýär hiç wagtda. Kafirlere dünýäni at berip gitmek kyn bolýar. Musulman adam ölende aramyş bilen öljek, kafir adam ölende azap bilen, dert bilen, gorky bilen, gaýgy bilen öljek. Allah'ın huzuruna varanda musulman dogry geden bolsa, dogry geden adam gaýgysyz baryp durjak, Dogry gezmedik adam o taýda o zatlary görenden soňram Eý bar Hudaýa meni bir lähze-de bolsa dünýä öwür, men şo ýerde bir azajyk amel edeýin diýip şeý diýip aýtjak. Ýalbarma durjak. Ehtiýat kun, Rahym Aýran Degi aýtýamy, ehtiýat kun, iltimas nekun. Hä şi Allahyň goýan ganuny. Ehtiýat et, ertäki gün kyýamatda iltimas etmer ýanak. Rabbena ebsarna we semi'na, Eý bar Hudaýa bizä indi gördük, eşitdik, hemme zady bildik haklygyny, ferji'na na'mal na'mal saliha, bizi dünýä öwür, biz ameli salyh edeli, inna muqinun biz indi ýakyna imana ýetdik diýip aýdarlar, kyýamatda diýip, Şony Allahu tebaraka ve teala bize aýtýar. Ýagny şu dünýäde wagtyňyz barka, wagtyň gadyryny bilip-de, şondan istifada ediň Hudaýa ýetmeden çürin ki, ertäki gün kyýamatda başyňyzy eňip-de iltimas etmeli bolmar ýanak. Wessalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh. Nefere bir alham şükür ve Allahu kheyri.